Um, sa huling bahagi po ng ating pag-aaral sa ating paksang pinamagatang pagtitiwala sa Diyos, tayo po ngayon ay dadako sa isang pagbubulay at pag-aaral na nakatuon sa issue ng ating pasasalamat sa Diyos. Um, alam po ninyo, ang pasasalamat sa Diyos at pagtitiwala po sa Diyos ay hindi po pwedeng paghiwalayin. Kapag ikaw ay mayroong pagtitiwala sa Diyos, hindi ka mawawala ng pasasalamat sa Diyos. And of course, ikaw ay makapagpapasalamat sa Diyos kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Kasi nga naman, imposible na magpasalamat ka sa Kanya, kahit na siguro sa madilim na bahagi ng iyong buhay, kapag hindi ka nagtitiwala na meron siyang magagawa para sa'yo na hindi kanya pababayaan ni iwan man. So ang thanksgiving and trust ay hindi po pwedeng paghiwalayin. Sila po ay may ugnayan. At sa akin pong pagsusuri-suri po sa ating buhay bilang Kristiyano, mayroon po akong napansing mga karaniwang hadlang na humahadlang ng ating pasasalamat sa Panginoon. Number one sa aking listahan ay yung doubting God, pag-aalinlangan sa Diyos. Siyempre, paano ka nga naman magpapasalamat kung ang tingin mo sa Diyos ay walang magagawa? Di po ba? Kasi kapag ang isang Kristiyano ay panatag sa salita ng Diyos, eh, umulan man o bumagyo sa kanyang buhay, siya po ay may awit pa rin ng papuri sa Panginoon. Um, tulad ni Job, masasabi niya sa Diyos, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At syempre kung babasahin po ninyo yung uh, buhay ni Job, makikita po ninyo na dumaan po siya sa matinding dagok o kahirapan ng buhay. Subalit sa kabila ng kahirapang yon, natutunan niya pa rin na magpasalamat sa Panginoon. So ang foundation ng pagpapasalamat sa Diyos ay yung maayos na pagkakilala sa Kanya. Ang pananalig sa Panginoon ay nakaugat sa malinaw at biblikal na pagkilala sa Kanya. So kung hindi mo siya kilala sa pamamagitan ng kanyang salita, malabong pagtiwalaan mo siya at pasalamatan sa oras ng problema. So napakahalaga po yung aral po ng salita ng Diyos, yung maayos na theology upang ating pasalamatan at hindi pagdudahan ng ating Panginoon. That's why sa pastoral ministry, isa po akong firm believer na ang ating mga pulpit ngayon ay dapat nabalutan ng mensahe ng theology proper na muling maipahayag ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung sino ang Diyos ayon sa kanyang persona, salita at mga gawa. Okay, okay number two na hadlang para magpasalamat sa Diyos. Selfishness, pagkamakasarili, Kapag ang tao po kasi ay makasarili, mahirap siyang mag-thank you sa iba. Alam naman natin yan, di ba? Ang thank you kasi ay salita na para sa iba eh, at hindi para sa sarili. Sociable kasi ang salita na ito. So kung ang puso at isip mo ay puno ng iyong sarili, never na makapagpapasalamat ka, lalo tigit sa Diyos. Sabi ni Apostle Paul, ang mga taong ito ay lovers of pleasures more than lovers of God. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Number 3, worldliness, kamunduhan. So hindi lang yung focus sa sarili yung naglalayo sa atin sa pagpapasalamat sa Panginoon, kundi maging yung kamunduhan. Kasi simple lang naman eh. Kung ang sistema, takbo at pakikipaglaban sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos, therefore, it is impossible to thank God. Kasi your affection is in chain to worldliness. Natatali kasi yun dun eh. Nakakadena ka sa mundo. Kapag ang lakad mo ay ayon sa layo ng mundo, abay syempre mahirap maging kontento. Bakit? Well, kasi ang focus mo ay sa pera, sa pagyaman, sa kapangyarihan, sa material at sa katanyagan, sa halip na masiyahan ka at magtiwala ka sa kalooban ng Panginoon, anuman ang iyong kalagayan. Sabi nga ng Panginoong Hesus, You cannot serve God and riches or mammon. Matthew chapter 6 verse 24. And of course, the point is, kapag ang pleasure mo ay nakatuon sa pera, mahirap kang malugod sa Diyos. Well, sabihin ko lang na hindi masama ang pera. Kailangan ng pera. Ang masama, uwi wika ni Apostol Pablo, ay yung pag-ibig sa pera. 1 Timothy chapter 6 verse 10. So yung pagtuon ng ating puso at lakas sa pera, yun yung masama. So kapag ang ligaya mo ay nasa pera at wala sa Diyos, nako, mahirap magpasalamat sa Panginoon. Ni mahirap magtiwala sa Panginoon. Kasi ang pinagtitiwalaan mo, pera. Number four, critical spirit. The word critical sa point na ito ay tumutukoy po sa pessimistic attitude at view sa mga bagay-bagay. Yun bang wala ka nang makitang mabuti, puro na lang negative? Yung para bang sinapian ka ng masamang spirito na ano pat lahat in negative sa'yo. At I believe ang gamot sa critical spirit ay yung makita natin na ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay. Dapat nating tandaan na ang buhay kristyano ay hindi laging <laughs> masayang tunay. In a sense na walang problema. Okay? Mayroong problema, mayroong pagsubok. Nariyan ang pag-uusig, mayroong pakikipaglaban sa kasalanan, mayroong mga hamon sa buhay at mga pagsubok na hindi inaasahan. Ang totoo niyan, kahit nga sa loob ng simbahan, eh, hindi laging maganda yung makikita mo. May mga kapatiran na hindi masarap pakasamahan, may mga kapatiran na immature, at marami pang ibang mga problema sadyang hindi madali ang buhay sa daigdig. <laughs> Pero kung naunawaan natin na ang Diyos ang siyang may kontrol sa lahat ng bagay, ito man ay sa hari, presidente, digmaan, kalamidad, mga masasamang tao, mga demonyo, mga planeta, tubig, hayop, halaman, problema, kahirapan, lamok, langgam, at marami pang iba, matututo po tayong maging panatag dahil nagtitiwala tayo na maggagawa ng Diyos na tayo ay pagtagumpayin sa lahat ng ito. Yan ang dahilan kung bakit ang doctrine of God's sovereignty ay napakahalagang doktrina. Yung kanyang pagiging kataas-taasan, nagahari at pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito po ay mahalagang turo na dapat ipahayag sa bawat lokal na simbahan. Ito ay napakakahangahangang aral ng Biblia na maghahatid sa atin sa taus-pusong pasasalamat sa Diyos at kakontentuhan. Okay? Number five, impatience, kawalang tiyaga. Sa point na ito, ang ibig kong sabihin ng impatience ay yung ilagay ang Diyos sa ating schedule. Okay, for example, sa ating pananalangin, kapag tayo ay may request sa Kanya, minsan ang gusto natin ay sagutin niya tayo ayon sa gusto nating panahon at paraan. Di po ba? Well, totoo po na tinuturoan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya with boldness or kapanatagan at lakas ng loob. May kita po natin yan sa Luke chapter 18 verse 1 to 8, Romans 5 verse 2, Hebrews 10 verse 19. Pero hindi natin dapat i-interpret ang pag-uugaling niya na kawalang respeto. Okay? Ang may akda ng aklat ng Hebreo ay nagsasabi sa atin na tayo ay maglingkod sa Diyos with fear and trembling. Hebrews 12 verse 28 to 29. Meaning, may paggalang, may banal na pagkatakot. Hindi natin dapat na pinagigiitan sa Diyos ang ating gusto, kundi tulad ni Christ, dapat na nahuhubog sa ating puso yung Espiritu na magsasabi sa Panginoon, Not my will, but your will be done. So, kapag mayroon tayong panalangin sa Panginoon na hindi niya kaagad sinasagot, dapat ay magpasalamat pa rin tayo. Bakit? Kasi yung Diyos ay may magandang timing kaysa sa atin. Yung kanyang paraan ay higit na maganda at dalisay kaysa sa ating mga pamamaraan. So huwag tayong mawala ng pasensya kapag naghihintay tayo sa Panginoon. Kasi maging yung paghihintay natin ay isang magandang paraan ng Diyos upang tayo ay hubugin ayon sa kanyang kalooban. Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Minsan kasi kapag ibinigay agad ng Panginoon yung ating request, no? Mabilis tayong makalimot sa kanya na giver nito. Kaya sa akin palagay, pinaghihintay tayo ng Diyos upang maalis yung focus natin sa gift at ma-focus tayo sa kanya na giver. Kasi nai-enjoy lang ng tunay ang gift kapag nagpapasalamat at nagtitiwala tayo sa giver. At eto pa, sa paghihintay kasi ay mas nadidevelop yung pagkagusto natin sa Diyos kaysa sa Kanyang binibigay. Kita mo? Sa pamamagitan ng paghihintay, nauhubog yung pagtitiwala natin sa Kanya. At kung sakali man na ang sagot niya sa ating request ay no, still, it's an answered prayer na I believe para pa rin naman sa ating kabubuti. At kapag ang sagot ng Diyos ay no, dapat rin naman natin itong ipagpasalamat kung paano nagpapasalamat tayo sa kanyang sagot na yes. Kuha po ninyo? Okay, lahat ng answer ng Diyos, ito man ay yes, wait, or no, ay para sa ating ikabubuti at dapat ipagpasalamat ng mainam. So huwag tayong magsawa sa kalooban ng Diyos, huwag tayong mapagod sa pagsunod sa Kanya. Of course, marami pang mga bagay na dapat liwanagin at pag-usapan tungkol po rito, pero yan lang muna. Okay? Number six, coldness or panlalamig. Ito ang kakaiba sa lahat siguro. At ganito lang ang point ko rito. Kapag ikaw ay in love, di ba experience tells us na gusto mo laging makasama yung minamahal mo? na gusto mo siyang i-appreciate, gusto mo siyang gawa ng pabor, gusto mo siyang patawanin, gusto mo rin siyang pasalamatan kasi in love ka nga eh. Pero kapag yung thrill, kapag yung mataas na damdamin ay naglaho na, ang madalas na nangyayari ay hindi na tayo ganun ka-appreciative. Di po ba? Hindi na tayo ganun kainit. At alam po ninyo sa kalagayan natin sa Diyos, posible rin na ang isang Kristiyano ay manlamig sa pag-ibig ng Panginoon. At tungkol po sa bagay na ito, hindi ko po, hindi ko po tinutukoy yung emotional na aspeto ng Kristiyano ng pag-ibig sa Diyos. Hindi po yan ang point ko. Kundi sangayon sa aklat ng Revelation, matatagpuan natin na sinabi ng Panginoong Hesus sa isang masipag, matalino at isang matyagang iglesia sa Efeso na nasa kabila ng kanyang mga gawa para sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. At ano po yon? Sabi ng Panginoon ay ito, Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Mabasa po ninyo yan sa Revelation chapter 2 verse 1 to 4. Kaya nga, posible po na ang isang Kristiyano ay aral sa doktrina ng Biblia, na nag evangelize busy sa ministry, ngunit ang puso ay walang mainit na pag-ibig sa Panginoon. At kaibigan, posible po sa Kristiyano na manlamig. At kapag tayo nga ay nanlamig na sa Panginoon, maging ang pagpapasalamat po sa Kanya ay magiging malamig rin. Ang totoo niyan, baka nga napipilitan lang or dahil sa kailangan lang or dahil sa yun kasi yung tamang gawin. Hindi dahil sa yung minamahal mo ang Panginoon. So kita po ninyo, so beware of this hindrance. Tuso ang kasalanan na ito. So nais ko pong pagbulayan po ninyo ang Revelation chapter 2 verse 1 to 7 sa inyo pong buhay kung sakali man na kayo po ay dumaranas ng maituturing po nating panlalamig sa pag-ibig natin sa Panginoon. Upang sa ating pagbubulay at pananalangin at pagsisisi, tayo po ay muling pag-alabi ng Diyos sa pagmamahal sa Kanya. Okay, lastly, number seven, rebellion o pagre-rebelde. Well, ito ang pinakamasakit na dahilan sa lahat. Kapag ang isang Kristiyano ay nagre-rebelde sa Diyos, mahirap ng magpasalamat. At marahil ang tanong ay, pwede bang magrebelde ang isang Kristiyano sa Panginoon? No, tungkol po sa salitang rebelde, I am aware na yung word na ito ay open sa misinterpretation. But this time I will take the risk of being misinterpreted. But just to make sure, kapag ang pagre-rebelde na nagaganap sa buhay ng isang Kristiyano ay constant or lagi-lagi, I have the freedom to question his salvation. Baka hindi talaga siya Kristiyano. But if rebellion is in a sense of madalas hindi ka kasi nagpapasakop sa salita ng Diyos at sa kanyang kapamahalan sa iyong buhay bilang kanyang nilikha, tinubos at anak, kahit na alam mo yung malinaw na kalooban niya, for me, that's rebellion. Yan po ay pakikipaglaban sa kalooban ng Diyos. I know na mas safe gamitin ang word na disobedience or pagsuway, but I personally chose rebellion dahilan sa nakikita kong attitude at action natin minsan na labanan, okay, ang kalooban ng Diyos. Okay, ah, paano ba nagre-rebelde ang isang Kristiyano sa Diyos? Okay, tanungin natin ang Diyos kung paano. Ang sabi niya po sa Psalm 95 verse 8 to 11, ganito. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, gaya sa Mereba, ang kanyang mga kinakausap dito ay Israelita, gaya sa kaarawan ng masa sa ilang, nang tuksohin ako ng inyong mga magulang. Tinikman ako at nakita ang gawa ko. Apat na pong taong namanglaw ako sa lahing iyon at aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi na alaman ang aking mga daan. Kaya't ako'y sumumpa sa aking puot na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Galing po yan sa translation na ang Biblia. Kaya medyo po may pagkalalim. I think self-explanatory po ang mga talata rito. But let me give you some things to consider. Base sa talatang ito, ang paghihimagsik o pagre-rebelde sa Diyos ay nagaganap kapag pinagmamatigas natin ang ating puso. Kapag tinutukso natin siya sa pamamagitan ng pag-aalinlangan sa Kanya at paggigiit ng ating gusto sa Kanya – at ang pagmamatigas ng puso ay nangyayari sapagkat ayon sa Panginoon, sa talatang ito, bayan na nagkamali sa kanilang puso at hindi na alaman ang aking mga daan. Kita po ninyo, sa madaling salita, walang tumimong salita ng Diyos sa kanilang puso. At kapag ganyan ang kalagayan, posible na ang taong nagsasabi na siya po ay kristyano, ngunit naghihimagsik sa Diyos, ay hindi tunay na kristyano. Actually, yung unang lahi ng mga mapaghimagsik ng mga Israelita ay maituturing kung hindi mga tunay na banal sa paningin ng Panginoon. Kumbaga ay eh, sa ating panahon, hindi sila tunay na mga Kristiyano. Oo, nagsisimba nga sila. Oo, nakikinig nga sila ng salita ng Diyos. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, ang Diyos ay hindi naman nananahan at nagahari. Kita po ninyo? Yan po yung matinding hadlang at ayoko po na mangyari po yan sa inyo mga kaibigan. So sa pagkakaunawa po ng mga dahilan pong yan, ng pitong dahilan pong yan, may dalawang bagay rin po akong napagbulayan na sa aking palagay ay makatutulong po sa atin upang tayo ay maging mapagpasalamat sa Diyos anuman ang ating kalagayan. So yung pito, yun po yung mga problema na humahad lang po sa atin sa pagpapasalamat sa Diyos. Ngunit ngayon nais ko pong ibigay yung mga motibasyon upang tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Una po, the character of God, ang katangian ng Diyos. Alam po ninyo, ang dahilan kung bakit natin mapagkakatiwalaan ng Diyos ay dahil sa siya po ay mabuting Diyos. Hindi siya nagkakamali. Wala siyang masamang intensyon. Wala siyang anino ng kabiguan. Siya ay ganap nating maasahan. Of course, alam naman po natin na mahalaga ang integridad ng isang bagay o tao upang ating pagtiwalaan. Hindi po ba? At kaibigan, ang mga yan ay nasa Diyos po eh. Kaya't kung magbabasa tayo ng Book of Psalms, makikita natin sa aklat na ito na kahit na ang mga lingkod ng Diyos ay nasa kahirapan o nasa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay nagawa pa rin nilang sumambit ng papuri pa sa salamat at naghayag ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon. At bakit? Sapagkat batid nila sa kaibuturan ng kanilang puso na ang Diyos ay maaasahan. Well, totoo na may iba sa kanila na nagtatampo, minsan nga ay nasa dulo na ng kanilang pasensya, pero alam pa rin nila na ang pagkapit sa Diyos ang kanilang magaling na magagawa. Sabi ng Salmista, Psalm 106 verse 1, Purihin ang Panginoon, o magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Okay, so yan po ang unang bagay na dapat mong mag-motivate sa atin sa pasasalamat sa Diyos. The character of God. And secondly, the works of God. Mga gawa ng Diyos. Uh, now, since ang Diyos ay mabuti o likas na mabuti, ang kanya mga gawa ay mabuti rin. At hindi lang mabuti, kundi matalino at naghahayag ng kanyang kapangyarihan. Ang gawa kasi ng Diyos ay expression o action ng kanyang kalikasan. Ito po'y activity ng kanyang persona. Kung sino siya sa kanyang kalikasan. So hindi siya yung tipo ng Diyos na nakaupo lang sa langit at nagpapahaba ng kanyang puting balbas. Kundi siya ay aktibong Diyos na kumikilos sa araw-araw. Sabi po ni Jeremiah sa Aklat ng Panaghoy, chapter 3 verse 22 to 23, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi nagtatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan. Wow, great is thy faithfulness. Sa totoo lang, kung inyo pong pag-aaralan ng talatang ito, ang talata pong ito ay ipinanganak sa oras ng kapighatian. Noong ang Jerusalem po ay sinakop na ng Babylonia, 586 or 587 BC. Gayunpaman, sa kabila ng gayong mga pangyayari, nagawa pa rin sambitin ng author ng panaghoy na walang iba kundi si Jeremiah na ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa bawat umaga.